Ah, cik daudz darāmā! Laiks tik ātri skrien, un garīgums paliek malā. Neuztraucies! Sēdi mašīnā, makšķerē, skrieni vai būvē māju. Mēs pievienosim garīgumu garšvielu katrai tavai sestdienas aktivitātei. Raidījums Sprediķis sestdienas vakarēšanai. Vakarē kopā ar Radio Marija Latvija. Lasījums no Jēzus Kristus evaņģēlija, ko uzrakstījis Svētais Lūkas. Tajā laikā kāds no ļaužu pulka sacīja Jēzumam Mācītāji, saki manam brālim, lai viņš dalās ar mani mantojumā. Bet viņš tam atbildēja: Cilvēki, kas mani ir iecēlis jums par tiesnesi vai mantas dalītāju? Un tad viņš tiem sacīja: Pielūkojiet un sargieties no katras mantkārības, jo pat tad, ja kuram visa ir pa pilnam, viņa dzīve nav atkarīga no viņa mantas un viņš pastāstīja viņiem līdzību sacīdams: Kāda bagāta cilvēka tīrums deva labu ražu, un viņš sevī domāja sacīdams: Ko lai es daru, jo man nav kur novietot savu ražu? Un viņš sacīja: Es darīšu tā, nojaukšu savus šķūņus un uzcelšu lielākus, un tur savākšu visus kviešus un visu savu mantu, un es sacīšu savai dvēselē Dvēsele tev manta iekrāta ilgiem gadiem, atpūties, ēd, dzer un dzīvo. Bet Dievs viņam sacīja: Tu neprātīgais, šajā naktī tavu dvēseli atprasīs no tevis, un kam paliks tas, ko esi krājis? Tā iet tam, kas krāj mantu, bet nav bagāts pie dieva. šajā laikā turpinām pārdomāt evanģēlista Lūkas rakstītos vārdus un arī savā veidā mūs arī dažādās ievirzēs pamudina pats Jēzus šodien arī runājot par šo jautājumu, kas ir tātad mantiskā daļa, šīs te laicīgās lietas, galvenokārt jau materiālās lietas, tas mums ir visos laikos katram ir bijis ļoti svarīgi un nozīmīgi. Un, lai arī zinām, ka mēs eh, atnākot uz šo pasauli, atnākam nu, faktiski tikai savā miesā, kaili būdami bez nekā, un arī atstājot šo pasauli, dodoties tālāk, jo mūžības ceļos mēs neko no šīs pasaules tādu nedarām Eh, teiksim, mantisku, tādas eh, ārējas lietas nevaram paņemt līdzi. Tas jau norāda uz to vien, ka šīm eh, lietām nav tā vis, visbūtiskākā nozīme mūsu dzīvē. Un tomēr mēs kaut kā tomēr rodam šo iespēju pieķerties reizēm šīm materiālajām lietām, šiem labumiem, Un eh, nevienmēr arī mēs kā cilvēki zinām to labāko veidu, to risinājumu, kā tos arvien tā sekmīgāk, pēc iespējas pilnvērtīgāk izmantot. Un eh, skaidrs, ka mums tātad šie materiālie labumi eh, it kā visiem ir pieejami, bet tajā pašā laikā kādam no mums varbūt ir vairāk kas tāds, kas ir tikai mums personīgi, citam varbūt tā ir mazāk, un ir, protams, arī kādas lietas, kas mums pieder visiem kopā, ko mēs varam lietot kopīgi, kuras tādi pārvaldnieki esam mēs visi. Un, tomēr, neraugoties uz to, vai tā ir mūsu teiksim, personīgā mantiskā daļa vai tā būtu kopīgā, ka nepieciešamība rūpēties par uh, pēc iespējas plašāku cilvēku labumu, par to, lai tas nestu labumu ne tikai mums, bet arī citiem. Uz to baznīca ir arī mudinājusi visos laikos. Un tā arī šīs dienas evanģēlijā mēs varam izprast, uz ko mūs mudina Jēzus. Arī runājot ar šo cilvēku, kurš lūdza, tā teikt, lai ir viņa brālis, kas, lai dalītos ar viņa mantojumā, Eh, pirmkārt, Jēzus atbildot eh, ar šo pretjautājumu, cenšas norādīt, ka tātad eh, šīm materiālajām lietām jau pašām par sevi nav tik liela nozīme, un ka skaidrs, ka nav neviena, kas viņu šim te attiecīgiem jautājumam būtu iecēlis. Parasti arī agrīnajā tradīcijā vismaz arī laikā, kurā arī šis eh, evaņģēlijs ir tapis, bija diezgan arī skaidri pieņemts dažādas eh, teiksim, sadzīviskās eh, lietas, arī dažādas materiālas lietas, kārtot reizēm, ja cilvēki paši savā starpā nevarēja vienoties, tad vienmēr meklēt kādu autoritāti, kas varētu arī viņiem pateikt no malas, kā tad būtu pareizāk rīkoties šajā situācijā. Tā kā no zila gaisa šis uh, cilvēks vēršoties pie Jēzus to neizdomāja, bet Jēzus ar šo pretjautājumu tātad mudina viņu paraudzīties nedaudz plašāk uz šo radušo situāciju. Nevelti arī viņš pēc tam piebilst, ka uh, arī tie, kuriem viss ir pa pilnam, ka viņi nevar iemantot šo uh, piepildījumu, jo mūsu kā cilvēka dzīve nav atkarīga no mūsu mantas un to, lielā mērā arī parāda um, reizēm mūsu dzīve, to, ka mm, mums patiesībā nemaz varbūt nav tik daudz, kā um, liekas, ka vajadzētu būt, vai nav arī nemaz tik daudz, kā ar citiem, bet nevarētu teikt, ka mūsu dzīve būtu mazāk svētīga, mazāk uh, piepildīta, mazāk priecīga, mazāk laimīga. Bet reizēm notiek tieši otrādi, ka tie, kas eh, aizraujas ar dažādu eh, materiālu lietu krāšanu, ka patiesībā viņu dvēselē nepievēršot īpaši lielu uzmanību, viņu dzīves kļūst ar vien tukšākas un nabadzīgākas. Tā ka notiek savā veidā tā paradoxāla pretēja eh, situācija, kur tātad cilvēki patiesībā sevi arvien vairāk iztukšo, attālinot sevi no cilvēkiem tās patiesās vērtības, no tā piepildījuma, pēc, kā, pēc kuras arī augst katra cilvēka dvēsele. Un Jēzus tātad šodien mums stāda priekšā šo līdzību par kādu bagātu cilvēku. Un šeit ir ļoti svarīgi tātad fiksēt šo svarīgo detaļu, ka tātad šim te bagātajam cilvēkam piederēja tīrums, kas deva labu ražu arī mums noteikti ir uh, savā dzīvē bijušas situācijas, kad vai nu mūsu dzīvē, vai kaut kur ar mums visciešākajā saistībā ir uh, noticis kaut kas labs. Uh, ir kaut kādi labi augļi, kaut kādi labi notikumi mūsu dzīvē. Un arī mēs varam paraudzīties, kāda ir tā mūsu pirmā doma tajā situācijā, kas ir tas, ko mēs pirmkārt gribētu darīt ar to visu, varētu teikt, arī prieku, arī ar tādām varbūt jaunām bažām par to, ka nāksies varbūt nedaudz kaut kādā veidā pielāgoties, bet vienlaikus tas ir tā kā priecīgs notikums. Un, un tas jautājums ir par to pirmo reakciju, kādi ir tie mūsu tālākie soļi, ko mēs ar to vēlamies iesākt. Šajā līdzībā minētais cilvēks tātad pirmkārt bija apjucis, šajā situācijā, nezinādams sākumā, ko darīt ar visu to lielumu, ko viņš bija saņēmis. Un tad ātri vien savā prātā izsacinādams, viņš pie sevis nosaka, ka viņš tātad visu to, kas iepriekš viņam bijis, lai uzglabātu šo mantu, viņš nojauks un uzbūvēs arvien lielākas, teiksim, noliktavas krātuves, lai to visu varētu uzglabāt un lai varētu pats sevi mierināt, ka tagad vairs nekam ne par ko nebūs jārūpējās. Viss tagad ir jau atrisināts, var tikai gadiem ilgi atpūsties, de, ēst, dzert, dzīvot un tā tālāk. Un mēs varam pajautāt, ko darītu cilvēks, kas apzinās, ka viņš ir nevis kā, īpašnieks pār šīm lietām, bet gan pārvaldnieks īpašnieks no pārvaldnieka atšķiras ar to, ka īpašnieks tātad galvenokārt iziet no loģikas, ka tas viss pieder viņam. Un, protams, ka arī viņš savā veidā pārvalda šos labumus, bet tomēr tā zemapziņā tā doma paliek, ka viņš tātad ir šo visu lietu īpašnieks, ka tās viņam pieder un ka nevienam citam uz to nav tiesību. Savukārt pārvaldnieks ir tas, kurš zina, ka šīs lietas pašas par sevi viņam nepieder, bet viņam ir uzticēts tās pārvaldīt un pārvaldīt nevis tā vienkārši, lai būtu labi pašam, bet lai būtu labi visiem, lai viss būtu godīgi un mēs ne tikai izpildītu šo atbildīgo pienākumu, tātad šī uh, priekšā, kas mums ir uh, uzticējis šo pienākumu pārvaldīt, gan arī, lai mēs paši uh, būtu gandarīti par paveikto darbu. Un arī vairāk kārt mēs eh, citviet svētajos rakstos varam lasīt to, ka mēs šajā pasaulē cilvēki būdami esam par šīs zemes labumu pārvaldniekiem. Nevis īpašniekiem, bet pārvaldniekiem. Un tad mēs arī no šīs uh, patiesības izējot varam secināt, ka Šīs pasaules visdažādākie labumi nepieder mums pašiem par sevi, bet ir domāti tam, lai mēs tos arī pārvaldītu pēc iespējas tādā mm, labākā veidā, tā lai tas nāktu arī mums par labumu un arī citiem par labumu. Un nevelti arī tātad Jēzus uzsver šī cilvēka šo veikto domu un izdarīto izvēli, vairāk domāt par sevi, lai gan patiesībā tieši tiem, kas vairāk vērš uzmanību uz to, kā paši iekrāt sev kādus labumus, palaiž garām to, ko patiesībā Dievs aicina mums katram darīt, ka mēs ar šiem mūsu uzticētajiem labumiem uh, varam arī līdzdarbojoties Dieva šajā iecerē uz mūsu dzīvi un uz katra cilvēka dzīvi, uh, varam darīt ļoti daudz, lai tuvotos Dievam, lai iekrātu šīs garīgās bagātības. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē pirmkārt kaut vai šīs vienkāršās lietas, uz kurām mēs arī esam aicināti, ir dienas, kas būtu žēlsirdības darbi, veltot savu laiku, apmeklējot slimniekus, dodoties varbūt arī pie ieslodzītajiem, es mēģinot kā rast kaut kādu kopība ar viņiem, arī palīdzot tiem, kas ir trūkumā, pabarojot eh, tos, kuriem ir varbūt grūti remdēt izsalkumu, arī rūpējoties par tiem, kuriem nav uh, vajadzīgā apģērba un citādi, mēs varam noteikti pamanīt savā dzīvē uh, mūsu vidū tādus cilvēkus, kuriem būtu nepieciešama kāda veida palīdzība un paraugoties uz to, kas ir uh, mūsu iespēju robežās, mēs noteikti varam atrast kādu veidu, kā atbalstīt kādu citu, kā palīdzēt. Vienlaikus mēs kā, pamatā nosedzam kāda cita cilvēka šīs laicīgās vajadzības, bet tomēr šis žests, šī līdzdarbošanās citu cilvēku labā bagātina gan to cilvēku dvēseles garīgā veidā, kas tiek izdarīts apgādātas eh, laicīgā veidā, gan arī mūsu pašu dvēseles eh, iegūst bagātības pie Dieva. Un ka šī, eh, šīs zemes laicīgie labumi ir domāti tieši tam, lai mēs arvien vairāk nostiprinātu šīs Dieva ieceres apziņā, ka mēs arī tiektos šos laicīgos labumus izmantot tā, lai arī varētu veicināt šo Dieva taisnību, veicināt dievu godu šeit virs zemes, cenšoties arī novērtēt savu un citu cilvēku dzīves kā milzīgu dāvanu, novērtējot visu, ko Dievs mums ir devis, kā iespēju, lai kalpotu saviem tuvākajiem, lai uh, vairotu prieku, mieru, mīlestību. Un uh, mums arī vairāk reizēm pat domājot par citiem, uh, Dievs nekad par mums neaizmirsīs un neliek arī mums panicināt sevi. Un eh, kaut kā tas šajā dzīvē ir tā iekārtots, ka tas, kurš vairāk dod, tas arī vairāk saņem. Un Dievs nekad nav atstājis novārtā tos, kas uh, vienmēr rūpējas par citiem, ka nekad mūsu uh, tās visbūtiskākās vajadzības netiek atstātas novārtā. Tikai Dievs aicina mūs uz to, lai mēs eh, nemeklētu piepildījumu laicīgajās lietās šeit virs zemes, bet lai meklētu šo līdzsvaru, meklētu šo arī tādu pieticību, vienkāršību, rūpējoties tieši par to, kas mums ir uh, visnepieciešamākajā veidā vajadzīgs, un tādā veidā arī palīdzot citiem nodrošināt arī uh, Eh, viņu šīs vajadzības, kur mēs tiešām varam iesaistīties un palīdzēt. Un tādā veidā visiem kļūstot arī bagātiem pie Dieva, tādēļ, lai šis Dieva vārds mūs iedrošina uz labiem darbiem, uz žēlsirdības darbiem, kas eh, arī ir kā Dieva mīlestības un tuvības izpausme mūsu cilvēces vidū, lai arī mēs novērtēdami mums uzticētās lietas, mantas, pār, kuras pārvaldīt, arī tās izmantotu tam, lai uh, palīdzētu citiem, arī piedzīvot dievu mīlestību, un lai beigu, beigās arī paši uh, novērtētu to, ka tieši dieva mīlestība un pretīm nākšana mums ir šī vislielākā vērtība, vislielākā manta, kuru arī mums būtu jācenšas vairot un uh, rūpēties par to arī savā dzīvē. Tādēļ, lai Dievs mums visiem ir palīdz tiekties uz arvien ciešāku vienotību ar Dievu un saviem tuvākajiem caur arī taisnīgu šīs laicīgās dzīves labumu pārvaldīšanu un sekmīgu sadali arī mūsu gan tādās mazākās kopienās, gan visā sabiedrībā. Raidījums Sprediķis sestdienas vakarēšanai. Katru nedēļas sestdienu piecos vakarā. Vakarē kopā ar Radio Marija Latvija.